але було видно, що почувався присоромлено і ніяково. Рубан справді вставив у мунштук сигарету і пошкандибав у коридор дужче, ніж завжди, грюкаючи палицею. Клава не працювала. Однією рукою поправляла пишну зачіску, другою гортала якийсь журнал. Да, протягла вона. Що там таке? не підводячи голови, запитав Ірша. Чому ви, Клава, не працюєте? Він називав усіх на ви, а вони казали йому ти. Хіба ж тут можна працювати? А хто це мені поклав на стіл? Просто диверсія? Подивися, і ти не працюватимеш. І вона кинула ірші просто на креслення розкритий журнал. Погляньте, Ірко, тобі особливо корисно. Ірина підійшла до столу вірші, простягнула до журналу руку, але він похапливо закрив його. Перед її очима мигнув якийсь малюнок у вигляді велетенської черви, і оголене жіноче плече, і голий чоловічий торс. Вона не самохідь за інерцією простягнула руку але ірша журналу не випускав. Їхні пальці зустрілися, і вона відчула, як його здригнулися, і притьма відсмикнула руку. Подивилася на Сергія і побачила, що його щоки аж палахкотять. І тоді вона остаточно здогадалася про зміст малюнка чи фотоілюстрації і ще раз подивилася на Сергія. Її очі випромінювали особливе світло, яке чимось було схоже на весняне проміння. То був не захват іршею, а щось таке, що почуває людина, коли дивиться на хорошу виховану дитину. Але Клаві той погляд чомусь не сподобався. Вона труснула зачіскою, повела повними плечима. Її розкішні форми не може приховати ніякий одяг, а при тому вона по-своєму струнка, щоправда, не така, як Ірина, та й зростом нижча за неї. І рухи в неї повільні, точні, красиві, вивірені рухи досвідченої і певної своєї вроди жінки смачно цілуються, сказала вона. В засос, а в нас такого не друкують. В насос? перепитала Ірина. Ха ха ха, зареготала Клава. Не прикидайся дурепкою. Я не прикидаюся, зніяковіла Ірина, і крадькома глянула на Сергія. Що він думає? майнуло в її голові. Можливо, що я справді прикидаюся, але для чого? Я ж не знала, хоч уже десь чула це слово. Добре роблять, що не друкують, стримано сказала Ірина. Ти, Ірко, така правильна, аж гидко. А як же? підтримав Рубан котрий саме повернувся з коридора. Яка б вона тоді була жінка начальника? Може, жона одна сатана. Рубан осідлав свого коника. Якщо він не полає начальників і начальничків, то погано спатиме. А оскільки їх тут немає, окрім одного ірші, та й то дуже маленького, майже мікроскопічного. Він зганяє оскому на Ірині. Посилають відділ на кагати, десь перекрили вулицю, невчасно видали зарплату, винуваті начальники всі гуртом. І при тому дивиться на Ірину. Вона часто вступає з ним у суперечку і трапляється свариться до хрипу, до злих сліз. Ніхто не знає, чи розповідає вона вдома про це чоловікові.